Kanusa ang usa ka Filipina mobiya sa kultura ug panimalay nga gituohan sa Pilipinas ug gihatagan pa og pabor samtang ang langyaw na nagakos sa maong mga bili gipasipala ug gibiyaan. Pasyuna. Wala ko miyanhi sa Pilipinas aron makig-away sa mga ahensya. Miyanhi ko aron magtukod og pamilya. Akon gipadako ang among anak akong gikinabuhi ang mga bili nga giingon nga balaan sa inyong nasud, pero wala kini gipanalipdan. Dili sa inahan sa akong anak, dili sa barangay, dili sa pulis, dili sa DSWD. Ila hinuon gipanalipdan ang babaeng mibiyaan sa iyang anak na makak, nanguya baglayin, ug mihimo og panimalos. Giprotektahan siya dili tungod kay sakto siya apan tungod lang kay siya usa Pilipina. Ako, mas ako pa ang naggakos sa inyong kultura kay kaniya pero tungod kay langyaw ko ilang gibiyaan ko. Unsa may pilipili? Kanunay nato ni madungog, pagmamahal sa pamilya, gugma sa pamilya, katapatan, pagkamatinod anon, delikadeza, pagkakonsensya, pananagutan, pananagutan o responsibilidad, pakikisama, pagrespeto o panagiusa sa komunidad, pero pag pero pagkuha sa akong anak, pagbalik sa inahan, pagbalik sa inahan nga wala man gani nangayo pa sa silogs, dihang nangayo ko og tabang nawala man lang ning tanan, wala gamita ang mga bili, wala kini gidepensa, wala kini gihupti. Yuseca Filipina am misultis detingat. Dili lang niya ko ang istorya. Adunay usa ka Filipinan nga mi-post og pahimang no sa mga langyaw nga lalaki. Sa tanang langyaw nga gustong minyoan ang Filipina, siguro nga dili na minyo ang babae nga imong gika-chat o gika-dat. Adunay uban nga bana motugot nga ang ilang asawa magpakigdate og langyaw. Kung ang langyaw mo bisita sa Pilipinas, mukuha ang bana, pasagdan na makigrelasyon ang asawa sa langyaw. Pagbiya sa langyaw, mobalik ang bana ug magpuyo na pud sila balik. Dayon magdawat sila og allowance. Galoy ko sa mga langyaw nga lalaki nga tinuod ang intensyon. Apan hinumdumi, duhara ka klase sa tawo sa kalibutan, ang maayo ug ang dautan. Kung makakita ka og maayo, dili ka magmahay yan ang mga pulong, dili ako. Pero ako ang nakasinatian na, ang mga bakak, ang pagbiyang walay klaro, ang hilom, ang daotang panulti, ang BPO, ang pagpahilom sa tinuod, samtang ang sistema ganpang nagbinuang ug silot ang tinuod. Unsa man ang ginoani? Pilipinas, Kristiyano man kaha, ang mga tao magsimba matag Domingo, mag-post og Bible verse moingon na balaan ang kaminyoon ug ang pamilya mao ang tanan. Pero sa Biblia ang pagpangabit, silotan o kamatayon. Betrayal gyud ni Satan ang betrayal. Kung ang pagpangabit kantian hatagan og kustodiya, simpatiya ug protection, unsa man diay ang punto sa pagtuo, magdala og krus sa liog. Apan ang tiud na lalaki nga mipabilin iipako sa krus ug ang nagbinuwang tabangan pa sa gobyerno kung tinuod na mutuo mo sa Ginoo, kumahadlok mo sa silot panguta na inyong kaugalingon, kinsa man inyong gipanigan, ang bakakon o ang matinud anon. Kinsa tinuod na Pilipino. Ako nagpabilin, giatiman nako ang among anak, gihatagan pa nako siya higayon. Wala ko misibat bisan lisod. Gikinabuhi nako ang kultura nga dili man gani ako ang natawhan. Siya milayas gikan sa kaugalingong mga bili, gibiyaan ang pagkainahan. Dayon balik aron gub-on ang akong gitukod. Ug kamo ni niapil sa iyang kilid. Wala ninyo giprotektahan ang kultura. Inyo giprotektahan ang langyaw nga nagsulob lang og Filipina nga panit. Ug inyo gikalimtan ang Filipino nga naa sa lawas sa langyaw. Kini usa ka kultural. Dili lang ni personal. Kini usa ka pagpamatuod nga ang sistema sayon ra kaayo modawat sa mga bakakon ug sayon ra kaayo pasipalahan ang mga tawo nga tinuod nga nagtuo sa mga bili sa inyong nasud. Dili lang kini gubat sa kustodiya. Kini pangutana para sa tibuok nasud kung ang Pilipinong bili wala nay bili ug ang mga mobiya ni ini maoy protektado. Unsa man diay ang inyong ginadepensahan. Padayon Kini pa palangang sinugdan kung mga tawo nga gitahasan nga moprotektar sa pamilya. Mga barangay officials, DSWD o kapulisan mas mupabor pa sa mga nagguba sa pamilya kaysa sa, sa mga nagpaningkamot nga ayuhon kini. Makapamalandong ka kung ano nga ang mediation karon wala na gyud kahulugan sama sauna. Sunod nga post. Kanusa ang mediator na himong manunuklob sa kultura.